Հիսուս ու Քիրան դպրոց իմ ընկերուց տեսնամ մենք էլ տեսանիմ տասերսվերի մուխիլիկան։ Վերջին երկու տարում դպրոց հաճախելը աշակերտների համար երազանք է դարձել։ Երրորդ դասարանում սովորող երեխաս 1 տարի է նորմալ դպրոց հաճախել, երբ ավանդական եղանակով պարապում են, ուսման մեջ թերանում են։ Հիմա on-line ձևով ինչ կլինի։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հավաքված ծնողների մտահոգությունն է։ Նրանց անհանգստացնում է հատկապես այն, թե ինչու է այսքան ժամանակ կարանտինը միայն երեխաների կրթությանն ազդել։ Հավաքվածներից Նարինե Հայրապետյանն է պատմում։ Ինձ թվում է այս կարանտինը ձևական բնույթ ուներ, որովհետև բաց էին առանց բացառության բոլոր հիմնարկները, բոլոր ռեստորանները, բոլոր ժամանցային վայրերը, փակ էին միայն դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Հարց. ինչի՞ Մեկ հոսանք չկա, մեկ համացանց ծնողների կարծիքով արցանցդասապրոցեսն արդյունավետ չէ։ Եթե այլ երկրներում արդյունավետության գործակիցը հասնում է 15%-ի, ապա Արցախում 5%-ից էլ ցածր է եւ ձևական բնույթ է կրում։ Նրանք ընդունում են միայն առկա դասընթացը եւ առաջարկում են բացել դպրոցները թեկուզ հիբրիդային եղանակով։ Օնլայն դա տարբերակ չէ։ Մեր պահանջն է, խնդրանքն է, որ առկա լինի թեկուզ հերթափոխով, սանիտարահիգիենի կանոնները խիստ պահելով, թեկուզ հիմնական առարկաները, պետք չի լրացուցիչները թող կրճատեն, ծրագիր փոխեն կրճատեն, բայց միայն ու միայն արկա դասընթացներ։ Ներկաներից Իրադա Եդիգարյանը պատմում է, թե ինչպես են դպրոցական շաբաթը սկսել, իսկ երրորդ դասարանցի Եվան էլ շարունակում։ Իմ տղան մտել է երրորդասարան զումով դասի, ռուսերենի ժամը ընդհանրապես չենք միացել։ Մայրենի դասի վերջում մի կերպ միացանք, արդեն ուսուցչուհին տնային աշխատանքներ հանձնարարել ու մաթեմատիկայի դասի մի կերպ միացանք, խառնաշփոթ կապը կտրվում, անջատվում է։ Մենք էլ ենք նույն կարծիքին, որ դպրոց գնան։ Կապը իրավ չիրակ գրեց հաճեք միանանք։ Պարոլա ուզում մաման գիրում է, բայց պես չանում։ Սես չլել, տեսանինք, մաման գիրել է վեր տեսե, բրծնե տնային աշխատանքնենք ուղարկիկ, մեր տանը անի։ Մոտ 1 ժամ հրապարակում տևած հավաքից հետո ծնողներին ընդունել են պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանն ու առողջապահության նախարար Միքայել Հայրյանը։ Այս շաբաթ համապետական կարանտին կհայտարարվի, ասում է պետնախարարը։ Եթե մինչև այսօր սահմանափակումները միայն կրթական ոլորտի համար էին, ապա կարանտինային ռեժիմի անցնելուց հետո դրանք կկրեն ընդհանուր բնույթ, իսկ թե ինչու են առաջինը հենց դպրոցներն ու մանկապարտեզները փակվել, պարզաբանում է երեխաները զուտ խոցելիության տեսանկյունից ամենակիչ խոցելին են կորոնավիրուսի հանդեպ եւ ամենաշատ դժվարն են այս համանախագումներից, բայց մյուս կողմից մասնագետները դա են ասում համաճարակաբանները, որ երեխաները ակտիվ տարածողներ են։ Ինչ պետք է անենք, եթե հանրակրթական հաստատությունները փակելով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը չնվազի եւ քանի օր, ամիս կամ տարի կարող է այն շարունակվել, հարցնում են ծնողները։ Այսօր այդ լուծումը կա, ամենայն դեպս որոշ չափով դադարեցնել եւ գոնե մինիմալ ասնել նորմալ առօրյա կյանքին, դա հավատացեք նորից եմ ասելու պատվաստումն է, որովհետեւ ուրիշ բան չկա, մենք նոր հեծանիվ չենք կարող ստեղծել։ Պետնախարարի խոսքով պետական կառույցներում բանավոր ցուցում է տրվել, որ այն աշխատողները, որոնք նախադպրոցական կամ դպրոցական տարիքի երեխա ունեն, կարող են իրենց աշխատանքը հերավար կազմակերպել, բայց մասնավոր կառույցներում աշխատողները դեռ չունեն այս հնարավորությունը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում կորոնավարակի դեպքերի նվազումը հույս է ներշնչում, որ հաջորդ շաբաթվանից ավանդական պարապմունքների անցնելու հնարավորություն կստեղծվի։ Իսկ մինչ այդ Արտակ Բեգլարյանը հորդորում է խստորեն պահպանել համաճարակային կանոններն ու լինել դիմել անհանդուրժող դրանք խախտողների հանդեպ։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։